sevis mīlestības lūkšanu. Šodien, visuma radītāji, mēs tevi lūdzam, palīdz mums pieņemt sevi tādus, kādi esam, bez vērtējuma. Palīdz mums pieņemt savu prātu tādu, kāds tas ir, ar visām mūsu emocijām, cerībām un sapņiem, mūsu personību un vienreizīgumu. Palīdzi mums pieņemt savu ķermeni tādu, kāds tas ir visā tā skaistumā un pilnībā. Ļauj sevis mīlestībai būt tik spēcīgai, lai mēs nekad vairs nenoraidītu sevi un neaizliegtu sev laimi, brīvību un mīlestību. No šī brīža ļauj katrai darbībai, katra pretdarbībai, katrai domai, katrai emocijai rasties mīlestībā. Palīdzi mums, radītāji, palielināt sevis mīlestību, līdz viss mūsu dzīves sapnis ir pārveidots no bailēm un ciešanām par mīlestību un prieku. Ļauj mīlestības spēkam būt pietiekami stipram, lai salauztu visus melus, kuriem esam iemācīti ticēt. Melus, ka neesam pietiekami labi, pietiekami stipri vai pietiekami gudri, ka neko nevaram. Ļauj mīlestības spēkam būt tik stipram, lai vairs nav jādzīvo sava dzīve, vadoties pēc citu cilvēku viedokļiem ļauj mums pilnībā uzticēties sev, lai izvēlētos savas iespējas. Sevi mīlot, mēs vairs nebaidāmies uzņemties atbildību vai stāties pretī problēmām un atrisināt tās. Lai ko mēs vēlētos paveikt, ļauj tam notikt ar mīlestību. Sākot ar šo dienu palīdzi mums sevi mīlēt tik ļoti, lai mēs nekad vairs nenostātos pret sevi. Mēs varam dzīvot savu dzīvi būdami paši un vairs neizlikties par citiem, lai tiktu pieņemti. Mums vairs nevajag, lai mūs pieņem un apliecina mums, cik labi esam, jo mēs zinām, ka esam, ka mēs esam. Ar sevis mīlestības spēku ļauj mums priecāties par savu attēlu spogulī. Ļauj mūsu sejā būt starojošam smaidam, kas vairo mūsu iekšējo un ārējo skaistumu Palīdzi mums mīlēt sevi tik kvēli, lai mēs vienmēr varam izbaudīt savu klātbūtni. Ļauj mums sevi mīlēt bez tiesāšanas, jo tiesādami mēs apsūdzam un vainojam, tad ir nepieciešams sods un mēs zaudējam izredzes uz tavu mīlestību. Stiprini mūsu gribu piedot sev pašiem, iztīri mūsu prātu no emocionālās indes un spriedumiem, lai varam dzīvot pilnīgā mīlestībā un mierā. Ļauj sevis mīlestībai būt tam spēkam, kas maina mūsu sapni par dzīvi. Ar šo jauno spēku sirdī, sevis mīlestības spēku, ļauj mums pārvērst katras attiecības, kas mums ir, un vispirms attiecības ar sevi. Palīdz mums izvairīties no jebkādām domstarpībām ar citiem – Liec mums būt laimīgiem kopā ar saviem mīļotajiem un piedot viņiem jebkuru pārestību, ko sajūtam savā prātā. Palīdz mums mīlēt sevi tik ļoti, lai mēs piedotu ikvienam, kas kādreiz dzīvē mūs sāpinājis. Dod mums drosmi mīlēt savu ģimeni un draugus bez nosacījumiem un pārvērst mūsu attiecības par labākām un mīlestības pilnām. Palīdz mums radīt jaunus sazināšanās kanālus savās attiecībās, lai nebūtu cīņas par varu, nebūtu uzvarētāju vai zaudētāju. Ļauj mums strādāt kā komandai, mīlestības prieka un saskaņas labā. Ļauj mūsu attiecībām ar ģimeni un draugiem veidoties ar cieņu un prieku, lai vairs negribētos viņiem mācīt, ko domāt vai kādiem būt – ļauj mūsu romantiskajām attiecībām būt viskaistākajām attiecībām, ļauj just prieku katru reizi, kad dalām sevi ar savu partneri, palīdz mums pieņemt citus tādus, kādi viņi ir, bez vērtējuma, jo ja mēs viņus noraidām, tad noraidām arī paši sevi. Kad noraidām sevi, mēs noraidām arī tevi. Šī diena ir jauns sākums – palīdz mums sākt savu dzīvi no jauna, dzīvi ar sevis mīlestību, palīdz mums izpētīt un izbaudīt dzīvi savas attiecības, uzņemties risku un vairs nedzīvot bailēs no mīlestības. Ļauj mums atvērt savu sirdi mīlestībai, tās ir mūsu dabiskās tiesības. Palīdz mums kļūt par paties, patiesības, pateicības, dāsnuma un mīlestības meistariem, lai mēs spētu izbaudīt visu tevis radīto mūžīgi mūžos. Āmen. Slāv tev, kungs!